I naredno pitanje poziv iz Kaknja slušateljka pita, obzirom da nisam bila u stanju da naučim teđvidska pravila i da naučim propise teđvida, učim Kur'an onako kako znam i pokušavam, nastojim da učim kako sam u mogućnosti. Da li sam pogriješila, odnosno da li sam griješna? Na vaša pitanja, poštovani slušalci, odgovara Hafiz Jusuf Barčić. Bujrom. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Spomenut ću značenje hadisa Muhammed, alaihi salatu wassalam, kad je u pitanju učenja Kur'ana Kerima. Da oni koji uče Kur'an, a oni znaju, vahu mahiru bihi, onaj ko uči Kur'an i Allah zdjela še mu daje da vješto i prijatno, znači lagano uči Kur'an, takav je ma kiram il barara, sa odabranim plemenitim stvorenjima, vahumul malaikah a oni koji uče Kur'an, a on im je težak u smislu da sa poteškoćom izgovaraju riječi koje su im nepoznate i koje pre, prenose putem jezika, imaće dvije nagrade. Znači ovdje kad je u pitanju greška greška u kojoj čovjek učeći Kur'an mijenja značenje i padež pa da dadne pogrešno značenje, tako učenje ne smijemo sebi dozvoliti, nego moramo tražiti onoga ko će nas podučiti. Ali ako znamo harfove, znamo maharidžul horuf i onda se trudimo da učimo Kur'an, inša Allah, imamo nagradu za to. Jer tim uvježbavanjem Allah Đelešenu nam srce otvara da nam olakša kasnije. Ali ono što savjetujem jeste da sad imamo priliku slušati slušati učenje Kur'ana od poznati šehova koji imaju znači snimljene na CD-ovima, kasetama i onda pratiti tekst Kur'ana u mushafu na takav način više puta kad prepratimo mushaf onda će nam biti lagano lakše da mi učimo a ono što je ne, neminovno potrebno jeste da oživimo zajedničko učenje Kur'ana u halkama halakatul Kur'an da u kući sa s čerkom, sa nekim od onih koji znači, vjeruju, podučavamo jedni druge harfovima i da učimo Kur'an s vremena na vrijeme i u mesjidima, jer to je praksa koja je sad ostavljena, a ne ima ljepšeg druženja do druženja sa govorom stvoritelja Subhanahu wa ta'ala. Zato pozivam sve muslimane i muslimanke da se vrati istinskom odnosu prema Kur'an i Kerimu, jer to je od onoga zašto će Đelile Še'nu nam se smilovati i vratiti nas ljepoti vjere. Bez druženja sa Kur'an i Kerimom i ljubavi prema Kur'an i Kerimu, naše vjerovanje postaje slabo i šetan traži mjesta da nam utroši vrijeme u ono što je manje bitno, a da ono što je naj, od najbitnijih stvari u životu zapostavimo. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na uputi, da u našim srcima omili tilavatul Kur'an i molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini Kur'an proljetem naših srca. Blago onome robu koji je vezan za učenje Kur'ana Kerima, jer učenjem Kur'ana Kerima povećava se iman i šeitan bude odstranjen, kako kaže Đelešen objavi, fa idha qara'te Kur'an, ja'alna bejneka, wa bejna alladhina la ju'minuna bil ahireti hijaba mastura učiš Kur'an, mi učinimo između tebe i oni koji ne vjeruju onaj svijet, hijab, zastor. Zato sa učenjem Kur'ana i gledanje u mushaf je čak mud, ibadet, pa makar ne bi, ako ne znamo harfove, gledati u mushaf, znači imamo nagradu. Zato poziv vraćanju ka istinskom odnosu prema Allahove riječi i objavi koja je toliko potrebna našim srcima, a mi nismo svjesni koliko smo se udaljili od Allahova govora i onoga što Đelešenu naređuje. Uvaretili li Kur'ane tertila i uči Kur'an pristojno, onako kako je objavljen.